Υπάρχει φυσικά και η εφαρμογή μας, Κόνη Ονέρ. Ε, μπορείτε να την κατεβάσετε και από το iTunes και από το Play Store. Και ε, για σας που αγαπάτε ειδικά αυτή την εκπομπή ε, μπορείτε να βρείτε το σχετικό γκρουπάκι στο facebook με τίτλο την, ε, τον τίτλο της εκπομπής, ραδιοφωνική εκπομπή «Απολαύστε ανεύθυνα» και βρίσκεται εκεί όλες τις περασμένες ηχογραφήσεις και πατάτε το link, σας πηγαίνει στο archive.org, την πλατφόρμα που μας φιλοξενεί και στην κάθε περιγραφή του post μπορείτε να βρείτε και tracklist ώστε να ξέρετε τι περιμένετε να ακούσετε. Η εκπομπή της προηγούμενης Δευτέρας ήταν έτσι, συνειρμός με την ε, Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS και λίγες μέρες μετά ήταν η επέτειος από την ε, δολοφονία του Τζον Λένον το 1980 στη Νέα Υόρκη από τον ε, Μάρκ Τσάπμαν. Ε, θυμάμαι που διάβαζα σχετικά άρθρα και προσπαθούσαν κάπως να εξηγήσουν τα υποτιθέμενα κίνητρα του Μάρκ Τσάπμαν, του δολοφόνου δηλαδή, και θυμήθηκα ότι βάσει των δηλώσεων του Τζον Λένον υπήρχαν αρκετοί που <laughs> τον μισούσανε και τον θεωρούσαν ας πούμε αντιχριστιανό και βέβαια υπήρχε και το FBI το οποίο τον θεωρούσε εν δυνάμει επικίνδυνο. Έτσι λοιπόν έφτασα στο αφιέρωμα της σημερινής εκπομπής, καλλιτέχνης μουσική, τους οποίους ε, η Αμερικάνικη κυβέρνηση τους παρακολουθούσε, αλλά όχι και μόνο, θα περάσουμε λίγο και στα πιο έτσι, <laughs> διεθνή ύδατα. Γενικά μουσική με το, οι οποίοι με το έργο τους, με τους δίσκους τους, με τους ε, στίχους τους πιο πολύ ε, ε προφασίζανε απειλή για οποιοδήποτε καθεστώς, δημοκρατικό και μη. Ξεκινάμε λοιπόν για να δώσουμε έτσι και ένα φόρο τιμής στον ε, πολύ αδικοχαμένο Τζον Λένον ο οποίος ε, είχε έναν ε, τεράστιο φάκελο παρακολούθησης στο FBI. Και ας ακούσουμε κάτι εποχιακό. So this is Christmas And what have you done Another year And so this is Christmas. πιο ταιριαστό λοιπόν. So this is Christmas. Επίτηδες έβαλα John Lennon μόνο του και όχι με τα σκαθάρια. Καθώς ε, η μεγαλύτερη ε, προβληματική του, ε, συγγνώμη, οι μεγαλύτεροι μπελάδες αν θέλετε, ήταν ε, κυρίως ε, μετά τη διάλυση των Beatles και κυρίως ε, κατά την παραμονή του στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, η παρακολούθηση που διατάχτηκε στο πρόσωπό του ήταν ε, πολιτικά υποκινούμενη μετά από ε, αίτημα του ίδιου του Νίξον και ζητήθηκε συγκεκριμένα να εξουδετερωθεί η επιρροή του Λένων στους νέους, ειδικά ε, την χρονιά του 1972 που ήταν χρονιά των Αμερικάνικων Προεδρικών Εκλογών. Η δίκηση Νίξον προσπάθησε ακόμα και να χρησιμοποιήσει ε, μια καταδίκη του λένων για μικροποσότητα κάναβη στο Λονδίνο σαν ένα μέσο για να τον ε, απελάσει. Μια μάχη βέβαια που ο Λένον την κέρδισε και του δόθηκε μόνιμη άδεια παραμονής στις Ηνωμένε Πολιτείε το 1976, δύο χρόνια δηλαδή μετά την ε, παρέτηση του Νίξον. Ε, το FBI είχε προσλάβει ε, να παρακολουθούν τις ε, κινήσεις του Λένον, να πηγαίνουν στις συναυλίες και στις ομιλίες του και να αναφέρουν για οποιαδήποτε επαφές με μορφές όπως ο Τζέρι Ρούμπιν και άλλοι ηγέτες του αντιπολεμικού κινήματος. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στα μέσα του πολέμου του Βιετνάμ. Ε, οι φακέλοι αυτοί έχουν ε, πολύ μεγάλο υλικό και προφανώς ε, ε, καταγράφανε την παραμικρή κίνηση και προσπαθούσαν ε, ε, παντού να βρούνε κάποια στοιχεία. μέσα στις αναφορές ήταν και ένας παπαγάλος ο οποίος είχε ο Τζον Λένον, ο οποίος φώναξε right on, τώρα αμέσω ας πούμε. <laughs> Και αυτό ήταν και αυτό καταγεγραμμένο μέσα στις ε, παρακολουθήσεις υπήρχε ε, πλάνο για τη σύλληψη του λένων και για άμεση απέλαση μέχρι και που σχεδιάζανε να τον παγιδεύσουν με κατηγορίες ε, ναρκωτικών. Η CIA επίσης είχε ανάμιξη και παρακολουθούσε τις ε, κινήσεις του. Όλα αυτά για έναν άνθρωπο ο οποίος έλεγε ας πούμε «All you need is love» και είχε ένα τελείως έτσι πασιφιστικό ε, μήνυμα. Η ηρωνία ήταν ότι έχασε τη ζωή του από έναν άνθρωπο στον οποίο λίγες ώρες πιο πριν είχε ε, υπογράψει ε, αυτόγραφο. Ε, μέσα στα πολλά που είχε ας πούμε το FBI ως χμή του δόρατος είχαν εντοπίσει μια δωρεά που είχε κάνει ο Τζον Λένον και η Γιόκο 75.000 ε, δολάρια για να χρηματοδοτήσουν μια πορεία διαμαρτυρίας ε, ενάντια στο ε, ρεπουμπλικανικό ε, convention. Ποια είναι η σωστή λέξη, συμπόσιο, όχι, συμβούλιο. έχω κολλήσει τώρα, θα μου έρθει η ελληνική λέξη, καταλαβαίνετε όμως. Τέλος πάντων, ε, προφανώς δεν συλλήφθηκε ποτέ και δυστυχώς είχε τέλος από πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα περίμεναν αυτοί που τον παρακολουθούσαν. Ε, οι περισσότεροι της ε, απόψινής λίστας και του αφιερώματος ήταν κυρίως άτομα που μιλούσαν ε, υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και κατά των φιλετικών διακρίσεων. Γι' αυτό και μπαίναν και στο στόχαστρο των αρχών. Μία από αυτές ήταν ε, η αγαπημένη αυτή φωνή. Billy Holiday, Strange Fruit. bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange. from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south. bulging eyes and the twisted mouth scent of magnolia sweet and fresh then the sudden smell of burning Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun. to drop. Here's a strange and bitter. ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια διαμαρτυρίας. Billy Holiday, Strange Fruit, το παράξενο καρπός του δέντρου. Δεν είναι κάποιο μήλο ή κάποιο αχλάδι αλλά ένας ε, απεχονισμένος Αφροαμερικάνος, λιτσαρισμένος από λευκούς ρατσιστές του Αμερικάνικου Νότου. Το κομμάτι πρωτοκυκλοφόρησε το 1939 και είχε μια πολύ σημαντική επιρροή ακόμα και στα λευκά ακροατήρια τα οποία ε, ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τη σκληρή πραγματικότητα του ρατσιστικού Νότου. Το κομμάτι είχε τέτοια επίδραση που η κυβέρνηση θέλησε με, πάθε, κάθε, με κάθε τρόπο να μειώσει την επίδραση και την ε, δύναμη ας πούμε της ε, Billie Holiday και όχι τόσο το FBI όσο ο φορέας FBN ο οποίος είναι ε, ο φορέας σαν την δίωξη ας πούμε τη δικιά μας και προσπαθούσε να την ε, παγιδεύσει και με αφορμή την ε, χρήση των ναρκωτικών η οποία έτσι κι έκανε αυτή να, την, ε, να αμαυρώσει τη φήμη και να την ε, παγιδεύσει νομικά ώστε να το κομμάτι να σταματήσει να ακούγεται. Υπήρχαν και προσπάθειες να απαγορευτεί, αλλά δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο για να μπορέσει να ε, σταματήσει η, η του κομματιού. Ε, υπήρχαν μυστικοί πράκτορες οι οποίοι είχαν μπει μέσα στο, στην πάντα της Μπίλη, ε, στα μαγαζιά που έπαιζε και προσπαθούσαν ε, ή να ε, καταγράψουν την ίδια να κάνει χρήση ναρκωτικών ή να φυτέψουν ναρκωτικά ώστε να την συλλάβουν, το πράγμα και το οποίο και έγινε και περνώντας ένα χρόνο μέσα στη φυλακή έχασε την καμπαρέ card, κάποιο έγγραφο προφανώς που θα της έδινε δικαίωμα να δουλέψει. Ε, το bullying και οι παρενοχλήσεις συνεχίστηκαν μέχρι και το θάνατό της το 1959 και διαβάζω εδώ ότι ακόμα και στο νεκροκρέβατο στο νοσοκομείο ήταν ε, πράκτορες οι οποίοι την είχαν ε, συλλάβει ας πούμε για χρήση ναρκωτικών. Είναι κοινή πρακτική για διάφορους ομιλητές υπέρ των ε, ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπέρ της φιλετικής ισότητας να προσπαθεί το κράτος εκείνης της εποχής να τους ε, μειώσει την ε, δύναμη, την πυθό και να αποπροσανατολίσει βέβαια την κοινή γνώμη παρουσιάζοντάς τους ως απλούς τελειωμένους ας πούμε χρήστες ναρκωτικών και τίποτα παραπάνω. Άλλη μια Αφροαμερικάνα με επίσης ε, στόμα που δεν χαριζότανε πάλι για τα ίδια ζητήματα. Νίνα Σιμών, Mississippi Goddamn. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path. I think every day's gonna be my last. have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. keep on saying, go slow. But that's just the trouble. Washing the windows, picking the cotton. You're just plain rotten. You're too damn. you thought I was kidding, Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me all these told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady. And you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust claims of desegregation, mass participation, unification, do things gradually, but bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me, just give me Μετά την ε, Billie Holiday λοιπόν και η Νίνα Σιμών ήταν μέσα στη λίστα των ε, καλλιτεχνών που παρακολουθούσε το FBI. Την παρακολουθούσε λόγω της ενεργού συμμετοχή της στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα και των υποψίων για διασυνδέσεις της με ριζοσπαστικές οργανώσεις όπως οι Μαύροι Πάνθυρες και βέβαια το Κομμουνιστικό Κόμμα που τότε ήταν ε, ήδη στην παρανομία. Η καλλιτέχνη έγινε στοχός, στόχος ερευνών, του FBI, ιδιαίτερα μετά την δημιουργία τραγουδιών διαμαρτυρίας που καταδίκαζαν ανοιχτά το ρατσισμό στην Αμερική, όπως αυτό που ακούσαμε καλή ώρα, Mississippi Goddamn, το οποίο γράφτηκε ως απάντηση στη δολοφονία του Medgar Evers και το βομβαρδισμό εκκλησίας στο Birmingham της Αλαμπάμα το 1963. Σύμφωνα με τις αναφορές, τα αρχεία του FBI για την Ίνα μόνο όπως και για άλλους μαύρους καλλιτέχνες, έχουν καταστραφεί. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η παρακολούθηση ήταν μέρο μια ευρύτερη προσπάθεια των κυβερνητικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου να καταστήλουν αριστερέ και αντικυβερνητικέ δραστηριότητε. Στη συνέχεια, άλλος ένας ε, κύριος που τον έχουμε ακούσει συχνά πυγνά τις τελευταίε εκπομπέ και στο αφιέρωμα τη Folk και άλλε φορέ έτσι Σκόρπια, ο οποίος ήταν και αυτός ε, στην Μπούκα που λένε Pete Seeger, Where Have All the Flowers Gone?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 Εδώ η Αρίθα Φράγκλιν σε χορταστικό live τζαμάρισμα Amazing Grace 270 σελίδες παρακαλώ ήταν ο φάκελος της Αρίθα Φράγκλιν που διατηρούσε το FBI για 40 χρόνια από το 1967 μέχρι το 2007 και όλα αυτά ε, με αφορμή την ανάμιξή της στα κινήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στις σχέσεις της με ε, φιγούρες και ομάδες τα οποία το FBI τα θεωρούσε ριζοσπαστικά ή ε, φιλοκομμουνιστικά. Ο φάκελος ε, σταμάτησε να είναι απόλυτος και βγήκε στο κοινό το 2022. Ε, ο κυριότερος ε, λόγος ε, της ε, παρακολούθησης της Franklin ήταν, όπως είπαμε, η συμμετοχή της στα κινήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ήταν πολύ κοντινή φίλη του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ε, και ο πατέρας της, ο οποίος ήταν ο αιδεσιμότατος C.L. Franklin, ήταν επίσης ένας πολύ σημαντικός ε, ακτιβιστής. Το FBI παρακολουθούσε τις ε, συναυλίες και έστερνε πράκτορες σε ε, events που είχαν οργανισμοί όπως ε, το Southern Christian Leadership Conference και το NAACP, κάποιο για τα φιλετικά δικαιώματα πρέπει να είναι αυτό. Ε, ο φάκελος λοιπόν είχε, περίχει όρους μέσα σαν ε, μαύρη εξτρεμίστρια, ε, φιλοκομμουνίστρια, ότι μισεί την Αμερική, ότι υποστηρίζει την ε, μιλιταριστική μαύρη δύναμη, τους μαύρους πάνθρες δηλαδή, ε, και ε, το FBI βέβαια παρόλη την παρακολούθηση δεν βρήκε ποτέ καμία απόδειξη ότι είχε ίδια οποιαδήποτε ανάμειξη σε ε, ανατρεπτικές ή εγκληματικές ε, ενέργειες τέλος πάντων. Ε, το FBI χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους για να παρακολουθεί την ε, τραγουδίστρια. Ε, μέσα σε αυτά ήταν ψεύτικα τηλεφωνήματα, εμπιστευτικοί πληροφοριοδότες και βέβαια το παραδοσιακό, κόσμος να είναι έξω από τα σπίτια της και ηλεκτρονικοί να παρακολουθούν τις ε, τηλεφωνικές ε, γραμμές της. Ε, αυτά για τα 60's. Το ότι άλλαξαν τα πράγματα τη δεκαετία του 80 και 90 δεν σημαίνει ότι κάποια group σε άλλα μεγέθη και με άλλο τρόπο δεν ε, θεωρούνταν και αυτά με το δικό τους τρόπο απειλή. Η NWA, Niggers with Attitude, το πιο έτσι ε, άγριο ε, και πώς να το πω, ε, ατίθασο rap ε, group της Νέας Υόρκης, είχε και αυτό τους λόγους ώστε η κυβέρνηση να τους παρακολουθεί. Straight Out of Compton, από τον ομώνυμο δίσκο. You are now about to witness the strength of street knowledge. crazy ass nigga. tearing up It's coming. Αν σας άρεσε αυτός ο ήχος μπορείτε να ανατρέξετε στο αφιέρωμα που είχα κάνει στην 90s ε, rap και hip hop κάπου εκεί πριν το καλοκαίρι φέτος, πέρσι, έχω μπερδευτεί κι εγώ. Πάντως αν ε, βάλετε στο ψαχτήρι εκεί στο facebook αφιέρωμα rap θα ε, το βρείτε. Το 1989 λοιπόν ε, κυκλοφορούν η NWA, το περιώνυμο κομμάτι Φάκτα the και ο Μιτ Αχλερίτς, αν το προφέρω σωστά, ε, βοηθός του διευθυντή του FBI, στέλνει προδοπητική επιστολή ότι το τραγούδι αυτό παραπέμπει σε παρακίνηση βίας και ε, ενάντια στις ε, διοκτικές αρχές και ότι θα πρέπει να το αποσύρουν τέλος πάντων. Ε, αυτή η επιστολή μόνο τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε, το αντίθετο, όπως μπορείτε να φανταστείτε, φοβερή διαφήμιση στο group, ε, κόσμος που δεν ήξερε ποια θέση να πάρει, υπάρχει και η περιβόητη πρώτη τροπολογία του συντάγματος του Αμερικάνικου σε σχέση με την ελευθερία του λόγου και τη λογοκρισία. Ε, το American Civil Liberties Union, ACLU, ε, κριτήκαρε έντονα τις ε, αποφάσεις του FBI ε, σαν μια αχρίαστη κυβερνητική παρέμβαση, ας πούμε, σε μια καλλιτεχνική έκφραση. Βέβαια, μετά υπήρχε και το ξύμορο ότι ε, εντάξει, επειδή είναι και το πιο ευγενικό ε, μήνυμα πώς να ακούσει τραγούδι. Στη συνέχεια αστυνομικοί αρνόντουσαν να δουλέψουν ας πούμε, για την ομαλή δεξαγωγή συναυλιών των NWA. Τώρα δεν ξέρω, εδώ στις δικές μας συναυλίες συνήθως ε, οι πορτιέριδες ας πούμε οι ε, αυτοί που προσέχουν το κοινό δεν είναι αστυνομικοί. Δεν ξέρω, ίσως στην Αμερική είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Εμ το γράμμα αυτό το οποίο στάλθηκε από το FBI έχει γίνει πολιτιστικό αντικείμενο και μπορεί να το δει κανείς στο Rock and Roll Hall of Fame στο Cleveland του Ohio. το όλο περιστατικό βέβαια ενίσχυσε όπως καταλαβαίνετε την φήμη των NWA ε, χαρακτηρίζοντάς τους ως ακόμα περισσότερο και πιο αυθεντικά το πιο επικίνδυνο group στον κόσμο. Τουλάχιστον αυτά για τα τέλη της δεκαετίας του 80. Θα αφήσουμε την Αμερική και τα 60s και τα 80s και θα πάμε πιο κάτω στη Λατινική Αμερική για να καταπιαστούμε για έναν τραγουδοποιό που όχι μόνο ενόχλησε αλλά για αυτή την ενόχληση πλήρωσε και με την ίδια του τη ζωή. Βίκτορ Χαρά, Μανιφέστο. de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.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 Πριν το σποτ των 8 ήταν ο Βίκτορ Χάρα, ε, άνθρωπος σύμβολο για την ιστορία της ε, Χιλής προφανώς ε, κομμουνιστής, τραγουδιστής, ε, θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός. Ε, είχε ταχθεί από πολύ νωρίς στο πλευρό του δημοκρατικού, δημοκρατικά εκλεγμένου Αλιέντε και στη συνέχεια, στο διάρκεια του πραξικοπήματος από τον ε, Πινοσέτ, συγκεντρώθηκε, συνελήφθη μαζί με άλλους χιλιάδες αριστερούς στο ε, στάδιο ποδοσφαίρου της, ε, του Σαντιάκο και ε, εκεί πέρα βασανίστηκε φρικτά και εκτελέστηκε με 44 σφαίρες. Ο θάνατός του αποτελεί σύμβολο αντίστασης απέναντι στο πραξικόπημα και ε, η γυναίκα του προσπάθησε πολλά χρόνια αργότερα να δικαιωθεί δικαστικά και να τιμωρηθούν οι ένοχοι στρατιωτικοί που οδήγησαν στην εκτέλεσή του. Αμέσως μετά το σποτ των 8 ε, ήταν η Μυρία Μακίμπα την οποία το FBI πάλι εδώ την είχε στο στόχαστρο των ε, παρακολουθήσεων ήδη από το 1968 λόγω του γάμου της με τον Στόκλεϊ Carmichael, έναν ε, ξέχοντα ακτιβιστή του κινήματος ε, Black Power. το FBI είχε συνεχή παρακολούθηση το ζευγάρι ως μέρος του προγράμματος αντικατασκοπίας με σκοπό να υπονομεύσει το κίνημα των μαύρων στις Ηνωμένε Πολιτείες. Η Μακίμπα γνωστή και ως Μάμα Αφρικα ήταν ήδη στο στόχαστρο της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής, όπου γεννήθηκε, λόγω της φοδρής αντίθεσής της στο Απαρτχάιτ, με αποτέλεσμα να της ανακληθεί το διαβατήριο και να ζει εξόριστη από το 1960. Η ακτιβιστική της δράση επεκτάθηκε στη ΣΥΠΑ, όπου υποστήριξε οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων. Ο γάμος της με τον Καρμίκαλ είχε άμεσες και σοβαρές συνέπειες για την καριέρα της Ηνωμένης Πολιτείας. Οι συναυλίες της ακυρώθηκαν και τα συμβόλαια ηχογράφησης τερματίστηκαν. Αποσύρθηκαν οι δίσκοι της από τους Αμερικάνικους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της υπέστησαν παρενόχληση και παρακολούθηση από τις αρχές των ΗΠΑ συμπεριλαμβανόμενη στη CIA, η οποία φέρεται να έχει τοποθετήσει συσκευέ ηχογράφηση στο διαμέρισμά της. Λόγω αυτή τη αυξανόμενη πολιτική πίεση και παρενόχληση, το ζευγάρι αναγκάστηκε να καταλήψει τη ΣΥΠΑ το 1969 και να μετεγκατασταθεί στην Γουινέα. Ε, το φοβερό με όλε αυτές τις υποθέσει είναι ότι περάσαν πολλά χρόνια ώστε να απελευθερωθούν οι φακέλοι, να αποχαρακτηριστούν που λένε, declassified, και να δούμε πραγματικά το πόσο έτσι σαθρό ήταν το κατηγορητήριο για τον κάθε ένα από όλους αυτούς και το πραγματικά τι φοβόντουσαν τότε και ότι ε, τα χρόνια του μακαρθισμού αλλά και πιο μετά οποιοδήποτε ε, είχε έτσι μια πιο ριζοσπαστική άποψη για τα πράγματα θεωρούταν ε, κίνδυνος. Βέβαια, αν τα πράγματα ήταν τόσο αυστηρά στην ε, Αμερική και τόσο στενά παρακολουθούμενα, φανταστείτε τι γινόταν ε, στον πρώην ε, κομμουνιστικό κόσμο. Όπως για παράδειγμα στην Τσοχοσλοβακία του τότε. The Plastic People of the Universe, Ποντιβουχμοντνου Μανταρίν. něj vešel hodný mandarin. Budeš svůj šat šít s marností a spin. Hledat budeš, kde je hodný mandarin. a v hlavě hukot krve a v očích noční stín. Toužit jen budeš, aby přišel podivuhodný mandarin. Mnohokrát si budeš chtít pustit plyn že zas to nebyl podivuhodný mandarin. Až vyčerpáš se čtyřicíce a budeš celá hin, poznáš, že život je jen boží πόσο μπροστά αυτή η μπάντα The Plastic People of the Universe από την ε, πρώην ε, Τσεχοσλοβακία, την Τσεχία τη σημερινή συγκεκριμένα όπως ε, περισσότερες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ ε, η καταπίεση ήταν ε, κανόνας για την πολιτιστική έκφραση έτσι λοιπόν <coughs> και στην περίπτωση εδώ του συγκρότηματος αυτού τα μέλη του ε, πολλές φορές ερχόντουσαν απέναντι σε ανακρίσεις, ε, ξυλοδαρμούς και απειλές στις οικογένειές τους. Ε, η αστυνομία θα έκανε εισβολές σε πολλές από τις συνευλίες τους, όπως η περιβόητη Μπουντετζόβιτσε συναυλία του 1974, όπου χιλιάδες οπαδοί του συγκροτήματος αναγκαστήκανε υπό την ε, απειλή της βίας να, ή περισσότεροι και να γυρίσουν πίσω στην ε, Πράγα χωρίς να δούνε το live ε, συλλήψεις ε, και δίκες το 1976 μετά την παρουσία της μπάντας στο Second Culture Festival πολλά μέλη και συνεργάτες συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν ως διατάραξη και ε, οικιακής ειρήνης. Ε, περισσότεροι από αυτούς ε, φύγανε με ποινές ε, Η μουσική τους απαγορεύτηκε, ο εξοπλισμός τους κατασχέθηκε και αυτοί αναγκάστηκαν από εκεί και έπειτα να ηχογραφούν ε, κρυφά σε, σε υπόγεια, κυριολεκτικά σε υπόγεια και να ε, διανύμουν τη μουσική τους με παράνομες κασετοηχογραφήσεις η άδικη φυλάκιση του, των μελών του συγκροτήματος ε, οδήγησε στο να ε, δημιουργηθεί το κεφάλαιο 77, ένα μανιφέστο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιέγραφε την επίθεση στο συγκρότημα σαν μια επίθεση στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η Plastic People of the Universe δεν ε, συμβιβάστηκαν ποτέ παρόλες σε όλες αυτές τις ε, και ήταν ε, μονίμως ένα σύμβολο ε, αντίστασης απέναντι στο αγκυλωμένο κομμουνιστικό καθεστώς της ε, Ένα ολόκληρο underground ε, πολιτιστικό κίνημα γνωστό ως ε, Second Culture ε, σχηματίστηκε γύρω από την μπάντα και διάφορους άλλους συνεργάτες οι οποίοι όλοι δρούσαν έξω από τα σύνορα του κρατικού ελέγχου. Και μπράβο τους εδώ που τα λέμε. <laughs> Θα αφήσουμε και την Αμερική και την Ευρώπη και θα κατηφορήσουμε μέχρι την Ισία όπου εκεί ένας ε, ράπερ με το ψευδόνυμο El General, El General μάλλον αν το πούμε πιο ε, ισπανόφωνα ε, δεν μασάει τα λόγια του και γι' αυτό φυσικά όπως μπορείτε να φανταστείτε έχει και αυτός τους σχετικούς μπελάδες. Τάχια Τούνες. حاضر جنرال نبداو ساتورن هذا ميساج للمسؤولين في هالبلاد للي شادين الكراسي وما يهمهمش حال العباد شوفوا الشعب التونسي اليوم كي جابوا الاستقلال بعد سنين من العذاب اليوم زعزعنا الجبال باسم الشهداء اللي ماتوا واللي طفلوا تحت التراب اللي ضحاو بالدم ضد الظلم وضد الكلاب ضد 23 سنة قمعوا استعمار ضد الوحوش اللي بعرق الناس سرقوا دا مليار لازم اليوم نلقاو الحل رانا فدينا من الكرتوش شوف الدم شوف الموت باللي قتلوا ما شافوش عصابات ارهابيه تخدم لحساب الحاكم عندي ثقه في الجيش صبروا خطوه تطفى ناركم بالتونسي للتونسي رحمه مع بعضنا حلينا الباب 2011 الانتفاضة كله يرجع للشباب احنا الحل مش المشكل احنا اللي سعنا الحرية اليد في اليد الشعب الكل تحيا الديمقراطية تونس الغداء تحيا باب الشهداء مني ليكم تحية تقدير يا العظماء اللي دافعوا عن البلاد الكل تحيا تونس الخضراء تحيا بدم الشهداء ليكم تحية تقدير دافعوا عن البلاد في سبيل هذا الوطن نسمي وسط الشعب نحب نقول هي الكل تونس ندافع عليك تونس من عليك ما على باليش بالحبس بدمي بروحي اليوم نفديك رد بالكم ما تقولوا الجنرال راه الخاف وطاح نقعد مرفوع الراس باش كي نموت نموت مرتاح هاني ما زلت موجود صوتي تعدى الحدود نحارب فيكم الحمد لله فكينا القيود الشعب التونسي حر نعيش رجال ونموت رجال احنا اللي صنعنا التغيير بدم الشهداء شوفوا الاحوال لكن هذا ما يمنعش اللي ما زلنا تحت الضغط هاكا تشوف عائلاتنا في الليل برصاص تاقو الحق لازم يتحل المشكل قبل ما تدخل لامريك زيد لفرنسا تدخل بسلاح بالجيش وبالتكتيك هذا ميساج للحكام للي دخل للي كفر مصر تسير ليبيا المغرب لازم الكل تتحرر اخر الكلام نوصل صوتي للي جاي ريس البلاد تونس زمانه بين ايديك لازمك تحكي على الفساد تونس القضاء تحيا بدم الشهداء مني ليكم تحيه تقدير يا العظماء اللي دافعوا عن البلاد في سبيل هذا الوطن بنحب نقول تونسية كل تحيا تونس الخضراء تحيا بدم الشهداء مني ليكم تحية تقدير يا العظماء اللي دافعوا عن البلاد في سبيل هذا الوطن باسمي وباسم الشعب نحب نقول تونسية كل yeah. شهداء مني ليكم تحية تقدير يا العظماء اللي دافعوا عن اليونان في سبيل هذا الوطن اسمي واسم الشعب نحب نقول تونس هي الكل تحيا تونس القراء تحيا قلب الشهداء مني ليكم تحية تقدير يا العظماء اللي دافعوا عن اليونان في سبيل هذا الوطن اسمي واسم الشعب نحب نقول Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ε, αντιδράει το κάθε ε, κράτος με τους ε, ενδυνάμει εχθρούς του, τους μουσικούς δηλαδή, και αν στην Αμερική των 60 ε, 60's ας πούμε γινόταν ψυχολογικός πόλεμος ή προσπάθεια νομικής παγίδευσης, εδώ στην Αφρική είναι λίγο πιο άγρια τα πράγματα. Από την Τινησία λοιπόν, Χαμέντα Μπεναμόρ, το κανονικό του όνομα, El General, γεννημένος το 1989, ε, ραπ μουσικός προφανώς, το τραγούδι του «Res Le Bled» βγήκε τον νοέμβριο του 2010 και για πολλούς έχει χαρακτηριστεί ως ε, ε, συνώνυμο, σαν ύμνο μάλλον, τους, ε, της ε, επανάστασης των ε, γαρίφαλων. Jasmine, όχι. Τον, ποιο λουδί είναι το Jasmine τέλος πάντων των αναταραχών εκεί στην ε, την Ισία. Ο ίδιος λοιπόν συνελήφθη για τα τραγούδια του, τα οποία όπως μπορείτε να φανταστείτε τα προμόταρε και στα social ε, media. Από ό,τι διαβάζω τώρα ε, έχει αποτραβηχτεί από τα μουσικά πράγματα και μεγαλώνει η παιδί και έχει κάνει οικογένεια τέλος πάντων. Phil Ox για τη συνέχεια «When I'm Gone». no place in this world where I'll belong when I'm gone. And I won't know the right from the wrong when I'm gone. And you won't find me singing on this song when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. And I won't feel the flowing of the time when I'm gone. All the pleasures of love will not be mine when I'm gone. My pen won't pour a lyric line when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. And I won't breathe the bracing air when I'm gone. And I can't even worry about my cares when I'm gone won't be asked to do my share when I'm gone, so I guess I'll have to do it while I'm here. And I won't be running from the rain when I'm gone, and I can't even suffer from the pain when I'm gone. Can say who's to praise and who's to blame when I'm gone. So I guess I'll have to do it while I'm here. Won't see the golden of the sun when I'm gone. And the evenings and the mornings will be one when I'm gone. Can't be singing louder than the guns while I'm gone, so I guess I'll have to do it while I'm here. All my days won't be dances of delight when I'm gone, and the sands will be shifting from my sight when I'm gone. Can add my name into the fight while I'm gone so I guess I'll have to do it while I'm here. And I won't be laughing at the lies when I'm gone. And I can't question how or when or why when I'm gone. Can't live proud enough to die when I'm gone so I guess I'll have to do it while I'm here. There's no place in this world where I'll belong when I'm gone. And I won't know the right from the wrong when I'm gone. And you won't find me singing on this song when I'm gone. So I guess I'll have to do it I guess I'll have to do it. Guess I'll have to do it while I'm here. 500 ολάκερες σελίδες περίχει ο φάκελος παρακολούθησης για τον ε, folk τραγουδιστή Phil Ox για 13 χρόνια από τα τέλη του 63 μέχρι και την αυτοκτονία του το 1976. Το FBI τον ε, χαρακτήρισε σαν ε, κομμουνιστή με αντιαμερικανικές σκέψεις και ερευνούσε τις δραστηριότητες του στις πολιτικές ε, και τα ε, events. Ε, οι έρευνες του ξεκίνησαν ε, απέναντι στον Όξ το Δεκέμβριο του 1963. Οι πράκτορες μεταχειρίστηκαν διάφορες μεθόδους. Κάποιοι πράκτορες παρακολουθούσαν τις πορείες, κοιτούσαν τα μίντια για δημοσιεύσεις, εξετάζανε τους συνδέσμους τους και τους ε, ψηφοφόρους του και βέβαια του είχαν παγιδεύσει το τηλέφωνο. Ε, η παρακολούθηση εντάθηκε μετά το Δημοκρατικό ε, Συνέδριο του 1968 ε, και το FBI προσπάθησε να στήσει ε, δικαστική υπόθεση εναντίον του Όξ και διάφορα άλλα μέρη, μέλη του κινήματος Γήπη, ο προσοχή, όχι Γήπηδες, Γήπη είναι άλλο και τελικά όμως δεν βρήκανε καμία απόδειξη για ομοσπονδιακά εγκλήματα όπως τα λένε γιατί και αυτό, αυτή είναι η δουλειά του άλλωστε του FBI και δεν ε, μπορέσαν να τον ε, φέρουν ε, σε δίκη. Ε, ωστόσο ο ίδιος ίσως και από την πίεση, ε, έδωσε τέλος στη ζωή του 1976. Ο επόμενος ε, κύριος της λίστας μας, ούτε που τον φαντάζεστε βέβαια, νομίζω σε διάφορα ε, αφιερώματα αντίστοιχα με το δικό μου, σε περιοδικά ή σε αρθρογραφία, νομίζω μετά τον Τζον Λένον είναι ο πρώτος πρώτος που εμφανίζεται στους υπόπτους του FBI. Αχ, βρε Φρανκ. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. doesn't care if it's ten below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh, he goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't care. Weather outside is frightful, but that fire is mm, delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow doesn't show signs of stopping. And I brought lots of corn for popping. The lights are way down low. So let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye.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 φτάσαμε αισίως και στο τελευταίο μισάωρο της απόψινής εκπομπής. Αν μας προλάβατε μόλις τώρα, είναι η εκπομπή στα έθνα και έχουμε αφιέρωμα σε μουσικούς, τους οποίους τους παρακολουθούσαν οι κυβερνήσεις τους, το FBI, CIA και πάει λέγοντας πριν το σπότον και μισή. Ακούσαμε φυσικά Φρανκ Σινάτρα ο οποίος είχε και τον πιο μεγάλο φάκελο ε, στο FBI, ε, που χαρακτηρίστηκε μετά το θάνατό του το 1998 και περιείχε ότι μπορείτε να φανταστείτε ε, ότι ήταν φιλοκομμουνιστής, ότι ε, είχε δεσμούς με τη μαφία. Αυτό ήταν νομίζω και το πιο... πιο ισχυρές ενδείξεις ας πούμε για αυτούς και ότι είχε έτσι ε, φιλελεύθερα συναισθήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ακόμα και η οικογένεια Κέννεντι, τους οποίους προσπαθούσε να βοηθήσει πολιτικά, ήθελε να βοηθήσει τον JFK να εκλεγεί, είχαν πάρει την απόστασή τους γιατί υπήρχε αυτή η προαιώνια φήμη ότι έχει παρεδώσει με γνωστούς ε, μαφιόζους της ε, Αμερικής. <coughs> Φυσικά μετά το σποτ ήταν ο Jimi Hendrix, Little Wing, πώς μπορείς να τον μπερδέψεις με οτιδήποτε άλλο. Εδώ υπήρχε φάκελος και για αυτόν ε, για το FBI, αλλά πιο πολύ για να εξυπηρετήσει τις ε, καναδικές αρχές, οι οποίες τον είχαν συλλάβει σε κάποια φάση με μικροποσότητα ηρωίνης και μαριχουάνα. Και βέβαια ε, με το λεξιλόγιο της εποχής υπάρχουν αναφορές μέσα στο φάκελο ότι ο ίδιος συμμετείχε στη συναυλία του Woodstock και άρα τον ε, βάζει μέσα στην κατηγορία των ε, οπαδών ως bizarre people. Τι περίεργο πράγμα να σε παρακολουθεί ας πούμε κάποιος κρατικός λειτουργός και να γράφει στην αναφορά του τον είδα να παίζει και είχε από κάτω παράξενο κόσμο, περίεργους. Ε, φαντάζομαι ότι με τα κριτήρια της εποχής οι χίπηδες εκεί παρακολουθούντες του Woodstock θα ήταν αν μη τι άλλο κάτι μη συνηθισμένο. Για την επόμενη κυρία της λίστας ε, ήταν από αυτές που ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα. Για πείτε, εσείς έχετε ακούσει κάποια φήμη, κάποια βρώμα. much Και εδώ έχουμε την, ε, το plot twist που λέμε του αφιερώματος. Ε, I Have Nothing τραγούδισε η Winnie Houston και όντω δεν είχε κάποιο λόγο να την ε, παρακολουθεί. Αντιθέτως υπήρχαν δύο περιπτώσεις πολύ έτσι αιμονικών stalkers οι οποίοι τη στέλνανε γράμματα και επιστολές και επικοινωνούσαν συνέχεια και εκεί ενεπλάκει πλάκι το FBI, οπότε τυπικά έχει φάκελο για την περίπτωσή της. Για αυτούς τους δύο stalkers λοιπόν και για μια άλλη περίπτωση όπου μια γυναίκα ε, την εκβίαζε σε σχέση με τη σχέση της με τον ε, Bobby Brown και τις σχέσεις που είχε προηγουμένως και τέλος πάντων εκεί εμπλάκει και πάλι το περιβόητο γραφείο. Άρα μάλλον η πιο αθώα της ε, λίστας μας. Τόπικη γυναίκα, I have nothing. Ε, στην περίπτωση όμως των ε, rappers, πολύ δύσκολα να μην υπάρχει φωτιά όπου υπάρχει και καπνός. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για πιστολίδια. The Notorious B.I.G. Who As we to give you turn the mics up. Turn that mic up, yeah, the beat is knocking, leave that mic up though. Turn that shit the fuck up. Uh, what? Turn it louder. Yeah. shot ya. Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Your heartbeat sound like Sasquatch feet thundering, shaking the concrete. Then the shit stopped when I fall the plot. Neighbors call the cops, said they heard mad shot. Saw me in the drop, three and a quarter, slaughter, electrical tape around the daughter. Old school, new school, need to learn though. I burn, baby, burn like disco inferno. Burn slow like blunts with yayo. Peel more skins than Idaho potato. Niggas know the lyrical molesting is taking place Fucking with B.I.G. it ain't safe. Uh. I make your skin chafe. Rashes on the masses, bumps and bruises, blunts and land cruisers. Big Papa smash fools, bash fools. Niggas mad because I know the cash rules. Everything around me, two Glock nines. Any motherfucker whispering about mine. And I'm uh, uh, uh. Brooklyn's finest. You rewind this, bad boys behind this. One. watch my back. Think the cognac and in those sack make me slack. Make me I switch it all that. Cocksucker G's up. Uh, one force move, get Swiss cheese up. Could detect respect, I demand it. Slip and break the 11th commandment. Thou shalt not fuck with North Sea Papa. Feel a thousand deaths when I drop ya. I feel for I you feel like Shaka Khan, I'm the Don. Pussy when I want Rolex on the arm. You'll die slow but calm. Recognize my face so there won't be no mistake. So you know where to tell Jake, lame nigga, brave nigga. Turn front page, nigga. Puff Daddy flips dealer. I smoke the blunts, he slips on the Baileys, on the rocks tote blocks at christenings. I'm a cop in the fire positioning. What? What? what? Come on, open your fucking mouth. Like open your, did I tell you don't fuck with me? Huh? Did I tell you not to fuck with me? Huh? Look at you now. Huh? Can't talk with a gun in your mouth, huh? Bitch ass nigga. What? Who shot you? Και εδώ, στην περίπτωση του Notorious B.I.G., οι φάκελοι του FBI αφορούν ε, την, υπόθεση, την άλλη υπόθεση πλέον της δολοφονίας του, καθώς υπήρχε ε, και υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι κάποιος ράπερ ανταγωνιστής τους είναι έναν απόστατο αξιωματικό της αστυνομία, ήταν αυτοί που οργάνωσαν και εκτέλεσαν ε, τη δολοφονία του το 1997. Η υπόθεση βέβαια έκλεισε το 2005 και είναι ένα από τα μυστήρια της ε, αμερικάνικης ε, ραπ σκηνής. Ηρωνικό για τέτοιο τίτλο κομματιού, κομματιού «Χουσότσια». Ε, ο επόμενος είναι ο ένας και μοναδικός ο βασιλιάς, ο οποίος ε, και αυτός δεν έκανε κάτι που να φανεί ύποπτο. Υπήρχαν όμως πολλοί δυσαρεστημένοι, καθώς πρέπει ε, χριστιανοί οικογενειάρχες οι οποίοι στέλναν γράμματα στο FBI για να κάνουν κάτι για τον Elvis Presley ως ε, κακή επιρροή απέναντι στα ε, σπλάχνα τους. Ε, ο ίδιος ο Presley είχε ε, συναντήσει τον διοικητή Hoover το 1970 σε μια συνάντηση και σε μια άλλη συνάντηση όπου βρέθηκε με τον Νίξον είχε ζητήσει να του δοθεί ε, σήμα της δίωξης ώστε να βοηθήσει και αυτός ενάντια στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Άλλη μια τραγική ηρωνία. Ο ίδιος έφυγε από overdose ε, ηρεμιστικών, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, ε, ταιριαστό κομμάτι για όλο αυτό το αφιέρωμα και όλη αυτή την καχυποψία γύρω από τις ε, καλλιτεχνικές επιλογές και τα προσωπικά πιστεύω του καθενός. Suspicious Minds, τι άλλο. We're in because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe? future. you. Ιδανικά θα μπορούσα να το αφήσω σαν ε, απόϊχο της ε, σημερινής εκπομπής και του όλου κλίματος της καχυποψίας. Elvis Presley και Suspicious Minds, αλλά χωράμε άλλο ένα για να δείτε το παραλογισμό του πράγματος ότι στάλθηκε πράκτορας από το FBI να παρακολουθεί τη συναυλία των Monkeys και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μεταδίδουν υποσυνείδητα μηνύματα στην νεολαία ενάντια στην Αμερική, στη Δημοκρατία και υπέρ του κομμουνισμού κτλ.